вас, як його викладача літератури, панотче. Ви казали, що П'єр Маргла був справжнім відмінником. Чи можете ви роз'яснити нам суть його таланту? Мене цікавить, які його здібності найбільше вражали. Уява, чутливість. Я читав його книжки, але. Це суто наукові твори, в яких, мені здалося, особистість автора виявилась якось недостатньо. Можливо, шкільні роботи краще показали вам його літературний хист. О, я б не наважився, не вдаючись до припущень, визначати хист юнаків 16 чи 17 років, усміхнувся отець Етьєн. Одначе я зрозумів зміст вашого запитання. Ну що ж, можу відповісти так. Ні. У творах П'єра Марла переважала не уява і нечутливість. Хоча й цього було більш ніж досить. Саме точністю думки та легкістю висловлювання він перевершував своїх товаришів. Мушу вам сказати, саме ці якості ми цінуємо найвище. Навіть віддаємо їм перевагу перед самобутністю, якщо вона самодостатня. Я додам, допитливий розум П'єра Маргла завжди ставив його попереду класу. І це було цілком природно. А чи не здивувало вас, панотче, що ваш відмінник став? маклером. Отець Етьєн похитав головою. Людина сама обирає свій шлях. Я відчуваю, П'єр Маргла знаходив у цьому занятті сили, які дозволяли йому віддаватись улюбленим безкорисливим пошукам наукової праці. Бо, зрештою, я чомусь раптом відчув щось неподобне в цій бесіді, яка так поважно точилася і з одного, і з другого боку. Я недовго розмірковував над цим. І з самого початку навіть не згадувалось про злочини. Про П'єра Маргла говорили так, немов нічого не сталося. Отець Етьєн закінчив думку. Бо, зрештою, я не можу повірити, що інтелектуальна потуга цього юнака загубилася, мов ручаю в пісках. Його останні книжки обговорювали книжки П'єра Марго. П'єр Бертикс спокійно слухав отця Етьєна, який жалкував, що не знає, чи мав П'єр Маргла ще якісь публікації після тієї праці, назву якої я не запам'ятав. На дворі задзвонив дзвін, очевидно, щоб сповістити про кінець перерви. Може, ви поспішаєте на лекцію, панотче, просимо вибачте. Ми так довго не допочали вам. Так довго. Розмова на чверть години після ночі та багатогодинної мандрівки? А може, П'єр Бертрікс вважав, що довідався достатньо? Лише під час прощання він наважився зробити перший натяк на трагедію Тополевого острова. Я е, хотів би повідомити вам найближчим часом. Добрі новини про вашого колишнього учня, панотче. Ви вже давно не чули про нього нічого приємного. О, важить лише те, що приємно Богові. Жваво відгукнувся отець Єзуїт. Чим я мушу зізнатись. З приємністю одержав деякі вісті про П'єра Маржла після визволення. Ми заклякли біля дверей. Ви маєте на увазі його участь у русі опору, панотче?